Kaya lang ang problema ro paglalabas ka kasi dami ko suot eh. Ginawin ako eh. Mm. May leggings ako, may warmer ako, may jogging pants ako, may maong ako. Levi's 501, susunod Levi's 3. 502, 502. patong-patong. Pare, nagtay ako minsan. <laughs> Nakakamahinot to, pagtay-tay ka na. Dito to, ay oh. natutusan ako ni Chad. Sabi ko, stay lang, washroom ako. Dali mo na, mabilis lang, kailangan ko to. <laughs> Pare, totoo, natay ako sa takbo ko, makato ko na pangatlo, hindi ko na naubad yung na pangalawa. Oh. <laughs> Pucha. Anong ano yan? Sabaw na tae O buho? Sabaw! <laughs> The Pod Network Entertainment. Bye! Dito na! Dito na! Ito na! Woo! Ito na, ito na, hindi nyo pa nakikita. Ang pagbabalik. Nakikita nila yan! Ah, nakikita ba nila? Naka-video na tayo! Ay! Kitang-kita nyo. Kasama natin ngayon ang kasama ni Nonong Balina. <laughs> <laughs> Oo nga. Ganun palagi nakikilala si Nonong eh. Yung kasama ni Kuya Jobert oh. Oo. Oh, Ngayon Lagi. naman, ikaw ang kasama ni Nonong Balina. <laughs> Oo. Ako naman, ako naman. nakakamiss naman to. Parang ilang ta- taon? Dalawang taon to. Classic episode to. Dalawang taon. Putang ina. Ito ang magiging bagong paborito nila. Welcome, Welcome to the Cool Pals! Episode 685. Exclusive. On Spotify and YouTube. May, re- may request lang ako. Ah. Sige. Pwede bang kantahin ni Kuya Jobert yung kanta niya dun sa Happy Together? Yun yung ah. pempem natin. Sige, sige. Ano ba yan? Yung kanta. Napanaginipan kita kagabi kahit hindi ako tulog. Kaya pinilit kong matulog para maging totoo ang panaginip ko. <laughs> Eh, naglalakad daw tayong dalawa nang biglang may mang-hold up sa atin. <laughs> Hinawakan ko raw ang iyong kamay at ikaw ang ginawa kong panangga. <laughs> ang ganda ng panaginip ko dahil ikaw lahat may tama, ako wala. Dinala raw kita sa ospital pero iniwan din kita <laughs> dahil napansin ko wala pala akong dalang pera. Kaya nang bumalik ako, sabi ng mga doktor sa akin, buti bumalik ka pa pare, patay na siya. <laughs> Ganda. Napaka-romantic. <laughs> Welcome back! Welcome back! Kuya Jobber! Jobber with love. Grabe. Uh, <laughs> naalala ko meron doon part na ano, uh, ah, doon sa hospital, di ba? Dahil kasi si Jobert dati na aksidente siya. Mm-hmm. So, uh, pumunta kami. Madaling araw yun, lag. Punta kami lahat. Tapos, si Charm, yung kasama namin sa Home Sweetie, no. sabi ni Direct Money, yung mga bill ni Jobert, sabi mo na lang sa kanya kasi girlfriend ni Jobert yan. Parang inasar lang. Alam mo nangyari, sabi ng babae, uwi na ako. <laughs> Oo. Umalis, hindi nagpaalam. <laughs> Hanggang dun lang ang pagmamahal niya Hindi, tsaka meron pa, di ba? Mm. Eh, kasi nga, eh, nang, nag, nagawa ko naman talaga yun, nakaksidente tayo ng tao nun, di ba? Oo. Alam mo yung, ano, sabi nyo, paano, pa- paano, paano babayaran yan? Hmm. Eh, kasi, naksidente ni Jobert yan eh. May nagawa akong ano, nakataw ko eh. Sige, ay si ano, nakita ron si Tita Linggit, yung boss ko. Doon sila humingi ng tulong, humingi ng tulong, di malalaman na ako, may ginawa ako, di natanggal na naman ako <laughs> yung may pinalo siya ng oh. no, bote dati. Yung mga old jobber naman yun. Oh. Hindi, pero nung kinuwento, Nakasunadahan yan, di ba? nung kinuwento ni Kuya Jobert yun, medyo nakakapikon din talaga kasi siya eh. Noong time na yun eh. Kasi ano, kinukuha. Bert, Bert, Bert, Bert. Yung hinahata ka sa leg. Kinukuha- ko sa leeg, gumi. Eh, siyempre nagiinom kami noon. Binibidyoan ako. Pabatiin ko raw lola niya. Sabi ko, lasing na ako. Hindi, na. <laughs> Lola ko, sabi ko, tama na. Pag- ano, Nakakaming kamag-anak eh, di ba? Dami, Nag-upisa sa lola. Eh. No, hindi, hindi, yung lola, natapos siya sa uncle nung pinalo ko na siya. <laughs> Ang ganda. Nakuna niya sa video. Kung, kung nakikita mo ako ngayon, humingi ako ng tawad sa <laughs> iyo. Baka pwedeng i-shoutout mo yung lola niya. Sino ba yun? Hindi, nakalimutan ko. Ah, na, ang pangalan? Melissa. Si Felisa. Lola Felisa, sorry po sa apo At saka si Uncle Alfred Pak! Uncle pa, uncle, di ko na alam kung ano, eh, paana lang narinig. Kumakanta, di ba? Oo. Kinakanta niya. Ano, ah, hindi si Jom ako. ah, so ang eksena, ah, nasa inuman kami. Birthday ko yun eh. Pauwi na kami. Sabi niya, kunin mo na yung bill kunin mo na yung bill. Sabi ko, kinuha ko na yung bill, saglit lang. Tapos, maya-maya, kaya pala niya inuusog yung bote sa kanya. na walang laman. Papaluin niya ng bote. <laughs> Nakakahiya, guys. Sabi sa kanya, Kuya Jason, huwag mong papaluin ng bote yan. Mag-aaway tayo. Sabi niya, Oh. Tapos maya-maya, kumakanta si Joma ng, Hello, is it me you're looking may timing. Ha, ah, nasa tapat ko yung ano eh, nasa tapat ko yung taong pinalo niya na mawis ng dugo yung alam mo <laughs> tumama. ano- Anong bote to? Bote ng... Samig light. Uy, San Miglite, baka naman. <laughs> Pero wala na, Siyempre, matagal na yun. Ano ba ang kinaibahan ng dating Jobert sa hmm. Jobert ngayon? Ah, namimili na ako ng papaluin. <laughs> oh. <laughs> Hindi, ano yun, yung hmm. part, mga ano part lang na mga siguro kakulitan ko noon, di ba? Tumanda na tayo eh. Tumanda na tayo. Ganda. Pero yung San Mig Light, magandang grip kasi noon eh. <laughs> Oo nga. Eh. Eh. may, maliit eh. may, may, may, may, may, may, may, may, may, may, may, may, may, may, may, lapit ka. Oh, meron, may meron. Grip, eh, mas, pero eh, feeling ko mas maganda yung Red Horse. Mucho. <laughs> Mucho. <laughs> Iba yung tunog eh. Yung, yung ano, saan bigla, pak! Yung Red Horse, blag! <laughs> Ito ang tama! Red Horse, baka naman. Ha? Ah. Pero yung nga sabi ni kay Jobert, okay na siya, nagbago na siya. Hindi, hindi na tayo. Mm. Mas kalmado nga. Hanggang eh. maaari iwas, iwasan, tandaan na natin eh. Pinabait ka ba ng Canada? Pinabait ako ng Diyos, pare. Pero siyempre, may marami pa namang... Pero may mga dahilan para magalit ako, ha? <laughs> Hoy! Hoy, baka may iba pa. Top 5 na dahilan. Kasi, <laughs> Oo, pwede sa sabi kulay. nga ni Sherwin, nung nabubuhay pa siya, "Huwag <laughs> bigyan mo ako ng initial. Oh, dahil sa cool ka lang segment Oo, natin. cool ka eh. lang, oo. Ma- ano ba ang... ah, ano Nagpapalamig nag- ng ulo sa'yo, Kuya Ah, sige ako. Kaya, mga asal sa'yo yung ganun. Ngayon, Oo. Pag, ah, magpapalamig ng ulo ko. Oo, kumbaga, Mm. kasi 'di ba, dati talagang de pero talaga yung baka yung mga nakikinig kasi nanonood, isipin na mabilis lang talaga mapikon si Kuya, Kuya hmm. Jobert. Hindi talagang nakakairita lang talaga yung kasi may mga tao na yun siguro mawawala kayong mam- mawawala yung cool mo eh, 'di ba? Hmm. Kung ang ano ng tao eh parang pwede mong i-request kahit ano dahil komedyante, dahil masayahin to. Oh, ano mo naman ako? Tapos hahatakin ka, sa liig pa. Tapos na umiinom kayo. Siyempre, eh, na yung mga elements na pwedeng ma mairit Umiinit ang ulo umiinit mo. ang ulo mo. lalo na to yung mga nakakilala dito as in ano rock and roll talaga eh. Kuya Japan! Oo. Oo. Sa... Waiter yun, ha? Ah. <laughs> Saan to? Yung sisig pa ibababa. <laughs> Hindi, ganun sa kanya yung pag nakikita. Oo, parang, grabe, eh, grabe. Eh, paano sila. mo na ngayon nalalampasan yung ganyang... Sinasabihan ko pa rin sila. Oh. Kasi maraming ganun. Yung bastos din yung iba. Pare, kulit mo naman, oh. Kahit sa mga show mo ngayon sa Canada, ganun. Ay, sa Canada, medyo meron pa rin. Pag mga nakainom talaga eh, iba talaga eh. Oo. eh. Iba yung amoy ng hininga nila pag nilalapit. <laughs> Hindi talaga makulit. Bay, ano mo naman ako? Idol kita sa Pilipinas eh. Pakis naman oh. Mommy may kumikis. mga... Kiss talaga sa lips. Kiss Kiss talaga. Bisa kumikis, Brad. Sabi ko, tol, ano ka ba? sarap ah. <laughs> Hindi, na, minsan Kaya sabihin ko talaga, tol, ano ba, hmm. ulit mo naman. May ganun bang ugali minsan yung mga nanonood sa Canada? na dahil sila naka may ano na Ay. citizen na sa hmm. Canada may ibang yabang ba Meron, maraming ganun doon. Eh, nakikinig, nakikinig man mga taga-Canada. Hindi lahat ha, ah, pero maraming ganun. Yung pagka, lalo na yung mga lalaki, Mm. parang yung last show ni Gigi. 'di ba? May ano, may si Maui nandoon. Nung sumampa ako kay Maui, parang ano sila eh. Parang, oy shot nga." Parang ginagano oh, ano. Yes, ano, Ewan ko ano nila. Ewan trip nila parang nagpe-flex lang. Ano ganun. Ano nangyari kay Maui? Yung kinikwento si Maui, mo? Brad, totoo si Maui, di <laughs> nagtawag ng mga lalaki. Maui Taylor Basket, to. Basketball mm. player, kumanta siya ng ikaw na ba si Mr. Right? Tapos tinuturo oh. nun lalaki, turo daw nung lalaki yung halikan niya. Oh, oh. Inong hinalikan yung Diyan, tinuro nung lalaki. Ikaw pusod. Si Mr. Right, malapit sa pusod. Paghalik ni Maui, bro, si Maui, oh, napag ano, no? Ikaw na ba si Mr. Right? <laughs> Madumi. Ay, reaction ng mukha, parang nabahuan eh. si Mr. Mas inulit ko, tawad-tawad. pag maganda pala yung babae, pag nakamoy ng pusod, pangit eh. <laughs> <laughs> Hindi siya si Mr. Right. <laughs> Mr. Wrong. Hindi, pero yun. Canada. Pag mga ganyan yung approach sa'yo, ah, mas yung simpleng usap lang, nagba-back off na sila. Oo, sinasabi ko, yung ang kulit mo naman. Mm. Kuya, Na imasmasahan. Oo, kasi sa, alam mo, sa Canada, puro ganun lang halos marami. Salita, marami makulit doon. Pero pag nakita ng iba na kumaka, papalag ka, Ah, hindi naman sila. ako. Kasi isang mali mo lang doon, hindi rin pwedeng usapan. Kulong ka ron. Mm. Yun naman pala. Mas maigpit ang batas. Kailangan mo lang uh, usap, uh, kausapin lang ng maayos para hmm. lumamig lang din ang sitwasyon. At hmm. alam mo ba ako ano pa ang mas malalamig ang Ano pa? sitwasyon? Ano Ito pa? ang Kuchi Kuchi Kuchi, Heat Cooling Powder. Ay, At yan po ang matry mo aming yan. Cool ka lang. oh. Cool ka Pwede lang, rin siya sa mabahong puso, da testing mo. I-testing nyo. Ano ba yun? Oo. Ano yun? Parang powder. Ay, babaunan natin si... Ng kuchi-kuchi. Jobert. Oo. si Kailangan Jobert niya kasi sa Canada yan. Kaso hindi mo kailangan. Magka-summer ba doon? Yung mainit talaga? Oo, mainit-init din. Mahapdi kaya, mahapdi din doon pagka mainit. Pero ma- malamig lang yung hangin. No, naririnig ko yun. Yung kinopromote nyo, kuchi-kuchi. Mm. Oo, kasi ano siya eh, ah, cooling powder. Pag mainit. Malamig ay, pag, ma- talaga. pag mainit, lalagay malalamig ka. Oo. Ako, kailangan ko niyan pag nakaharap ko si ano. <laughs> Oo. Ilan, ilan, Buong ah, katawan. kunyari, ah, ah, from 1 to 10 kuchi-kuchi. Ilang kuchi-kuchi ang kailangan mo para, Para lumamig, ah. para lumamig ka pag nakaharap mo si ano? ano Malawa, kailangan ibabad nyo ako sa <laughs> kutsi. parang ice bat. Parang ice bat, no? yung ibaon nyo ako sa kutsi-kutsi, hindi ko magagalaw yung kamay ko. <laughs> <laughs> It, ito, Kuya Jobert, first time ni Nonong pumunta ng Canada. Ayan. Ano ang ibibilin mo sa kanya? Kasi ikaw, yung experience mo din eh, gusto din namin malaman kasi yung nasanay ta, ka dito na uh, artista living na, 'di ba? Tapos din lumipat ka ng Pero Canada. iba, hindi, hindi, hindi tayo kilala ron masyado. Mm. Sa totoo lang, di ba dito, kahit saan ka pumunta, Kuya, picture! Mm. Mamimiss mo rin yung ganong ano, yung feeling, yung, mm. Kuya, picture! <laughs> pagdating ko ron, dinadaan-daanan lang ako ng mga Pinoy doon eh. Oo. Hindi, normal na tao ka lang doon tol. Hindi sila yung ano, well, ah, titingnan ka nila. Tapos hindi sila maghabol sa'yo. Yung mga, pag nung bago ko, yung hangin pa lang tol, pagbaba ko ng aeroplano, gusto ko, tuwa ako eh. Yung hangin, ang bango. Mm. Gusto kong halikan yung lupa eh. <laughs> Party pop eh. Amoy package, amoy ah, pa. <laughs> ano ba yung sa mga Tapos first... na-tiyempo ako, may durapan. <laughs> Hindi yung first Dura month. naman yun ni Pope. <laughs> Yun yung mga first months ko yung Jobert doon. Minsan nak nakikita tayo sa after party sa Oo. Zoom. Ah, ano yan si Kuya Jobert? Oh, aalis tayo, lalabas tayo. At tapos ah, kakain, kakain siya ng snow. Ha, kakain ako ng snow. Nakakalungkot, tol. Nakakalungkot. Ah. Pinapatawa ko lang sarili ko noon. Malungkot, tol. Kasi una-una, wala akong trabaho nun. Di pa ako nag-stand up dun eh. Doon lang ako natuto eh. Mm. Doon nga ako nag-stand up, di ba? Kasi wala akong trabaho, wala akong kaibigan, hindi ako nagda-drive, wala, hindi pa ako nagda-drive. Hindi, mm. mahihain ako, hindi nga ako makabili sa grocery. Kasi nga, babatiin ka ron ng kinakausap ako eh. Ang <laughs> ah, mga Canadians, pare, palakausap yan, lahat mga puti. Mahilig sa mga, hi, how are you doing? <laughs> Hindi ko alam nung sabihin ko. <laughs> Sabi niya, sabihin mo lang, I, I'm good, how are you? oh, number one. Meron na ako. ah. Yeah, Number one. Nakita, hi, hi, how are you doing? I'm good, how are you? Yeah, Yeah, tapos, you? Tapos may- Ay, question. Ako oh, may Tagbabago. na yun may belta pa yun. <laughs> so, how's your day? <laughs> Ta- may ano na yun, may, may clock na sa isip ko. Nakikipag-usap sila kahit nagbabayad ka lang ng ano, bumili ka lang ng bigas, kakausapin ka. <laughs> Hi, how are you doing? Kikwent, kinuwentoan ako nung, you know, my, uh, the weather's good. I, hmm. uh, we went to, uh, we went to Banff. Kinuwento sa akin. Alam ko sa'yo. Diba? Alam ko. Hindi makita Mamadali ako eh. the weather's good. We went to hmm. Banff. Isn't it? Isn't it? Sabi, <laughs> ararating ko lang eh. Tapos yan, yung mga... Tapos Pilipino rin siya eh. no? <laughs> yung maraming ganun pare. Uh, Di ba nga, kinuwento ko yung basketball, nagpaliga ako. May oh. katabi ko, mukhang Pilipino eh. Talaga sabi ko, pre, tinay ka? Siyempre, gusto ko magkaroon ng kaibigan. Sabi sa excuse me. <laughs> Hindi ko na kayo nauwi. Sorry Patabi ko, pare, sa linggo pa lang dito yan. <laughs> Duda ako talaga eh. Ang itim pa nun dito eh. pare, Oo nga eh, pero kitang-kita mo naman sa kutis ngayon ni Kuya Kay Jobert. Jobert. Oh, ano po? Por, oh. por sila ano eh. Alam ba to kung ano ibig sabihin dito? Ano, ano yan? Balat ba yan? <laughs> Totoo naman eh. Oo, Oo, totoo naman, totoo Oo. naman. Top 5 na mga may balat. Tato na tinakpan. <laughs> Tato na tinakpan ko yung balat. Ah. At least ako, oh, tinakpan ko. Hindi mo pinatanggal. <laughs> Hindi ko pinatanggal. Kala ko ipatanggal to actually. Kaya hmm. Ano sa, sa anong paparaan? Paano mo gusto tatanggal? tanungin kung paano eh. Hindi, hindi, may experience siya. Oo. Sino ba? Sa Canada, sa Canada, di ba yung kaibigan mo sa Canada? Kaibigan, bak- oh, kaibigan niya sa Canada ano yun. Sino yung unang mga naging kaibigan mo sa Canada? Hmm. Ay, yung doktor na nagtatanggal. <laughs> Nene, hindi, hindi. Una ko naging kaibigan sa Canada. Sino nga ba? May-ari ng restaurant. Oo. Si Tita Peli. Oh. Kaya lang, may, siyempre, layo ng agwat namin. Ano na si, ano ko, 50 ako siya, ano na yung 60. Kilala Nakilala ka niya. Oh, Kilala ko, kain kami doon So, tapos Barrio Fiesta. Matatanda talaga yung mga unang hmm. nakilala ko. Eh. Una mong natutunan na doon sa Canada na dapat gagawin mo. Kay kailangan mong gawin lahat. <laughs> Oo, oh. kailangan ikaw magluto, Oo. ikaw mag-grocery. Ay, mahusay ka magluto. Tsaka yung bungkal ng stall. Pagdating ko rin yung snow, di ba? Oo. Gustong gusto ko, sabi gusto ko makakita ng snow. Pag, di ba gumaganon pa ako, isang oh, angel? Oh, angel. Ah, pare, isang linggo lang yun. <laughs> Pag ikaw na nagbabaklas ng snow sa sasakyan mo, oh. yung sa windshield. Saka sa alulod. Yung wow, sabi ko, ang ganda nito. Para paradise. Lahat yun, after one week, demonyo na may gawa. <laughs> ang dahil mo suot, tol. Negative 60. Ilang buwan yun? Ilang buwang snow ko, Job? Six. Six, six months? months? Six months yun talaga. bumababa lang yun. Pero pag mga December to February, din January, February. Pare, minsan nag-negative 50 hmm. dun eh. Ako curious ako sa laundry mo. May ilang kilo yung laundry mo pag winter? Pagka isang yung tatlong dami araw. Yung nilalaban. Da- oh. Hmm. Ko- uh, konti lang eh. Kasi oh. nga winter eh. Hindi ka, diba, pinapawisan. Ka pinapawisan eh. Ah, nauulit-ulit. Oo, pwede mo ulitin. Hindi ka, hindi, hindi, hindi ka nga ano doon, hindi ka lilibagin. Kaya lang ang problema rin paglalabas ka kasi ang dami ko suot eh. Ginawin ako eh. Mm. May leggings ako, may warmer ako, may jogging pants ako, may maong ako. Levi's 501, susunod Levi's 3. 502, 502. 502, patong-patong. Pare, nagtay ako minsan. Nakamahingot doon, pagtay-tay ka na. Dito to, ay oh. nutusan ako ni Chad. Sabi ko, stay lang, mag-washroom ako. Dali mo na, mabilis lang, kailangan ko to. <laughs> <laughs> Pagkawas ko. Pare, totoo, natay ako sa Oh. Takbo, ko, ako. Na, pangatlo, hindi ko na naubad yung pangalawa. Oh. <laughs> Pucha. Anong ano yan? Sabaw na tae o buho? Sabaw! 20 <laughs> lang yung ganun. Eh. Marami, tol. Marami. Tsaka, pero mamura doon pagkain. Oo. Oh. Yung mga steak doon, tol, 3 minutes lang. Parang yema eh. Oo, oh, yung lambot. Hmm? Yung sa ano eh. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Sabi mo, ano, sabi mo yung sa kanina kinikwento mo, ang dami mong trabaho. Ayun! Bago, on, oh, sumama ako sa construction doon, tol, Pinoy. Totoo. Sabi niya, sama ka sa akin. Wala kang hmm. ginagawa. Tara, pasok kita, trabaho. <laughs> Puti yung boss eh. Puro Pinoy. Oh. So, di ba, sipag nila. Ito na si Kuya Jobert. Pin-apply ako. <laughs> Parang ano lang ako, taga-boss ng mga pagabuhat lang muna ng ano, ng mga helper lang ako eh. Hmm. Mga kahoy, hmm. plywood, pako. Kailangan ko pako. Brad, nung dumating ako. Sino yung gumagawa para sa'yo? Hindi sila nagtatrabaho, nagkukwento ko parang ganito. <laughs> eh, three days, ang bilis nila magtrabaho, three days, Oo. Oh. tinawag ako nung boss namin, no? Sabi niya, can I talk to you? Ah, yes, sir. Oh, shit. So, ah, I need something to tell you. You know, before you came, <laughs> tabago yung before you came. I heard you're, you're an actor in the Philippines. Yes, sir. Before you came, uh, people work fast. <laughs> and now all I hear is laughing. all I hear is laughing. Uh, some working. Yeah. Laughing, more eating. <laughs> Pinauwi Ganda ng approach niya. Thank you, thank you for sharing your Talent. <laughs> talent. Ikaw yung talent portion nila. It's a no for me. <laughs> Yun yung first job. No, yung first job. Bakit naganap ka na iba't ibang trabaho? Ah, yung savings mo ba hindi sapat para... Hindi maganda trabaho ni ate mo doon. Mm. Maganda. So, real estate ate mo. Kahit di ako magtrabaho, pero ang gagawin ko ron. Mm. Di ba? Tsaka syempre iba yung may personal kang konti. Oo. Kaya natuto kong mag... Pinilit ko mag-stand up. Brad, ang hirap yung first mm. gig ko ron wala man ako, di ba? Di ba material? Ano unang, anong ginawa mo noon? Parang, paano kwento ko, kwento lang ako nung kung ano, hmm. kami ni Ate Chad mo. Oo, oh, kasi... Ah, Tapos tinawag ko nung owner nung hmm. restaurant. Sabi, sabi sa akin, niya, ano, you know, before, before you came, <laughs> people are laughing. <laughs> not, not. Wala, doon lang ako umpisa. May mga tumatawa din naman kasi, pero siguro mga tatlong taon din bago Oo, pero ang ganda. Sumusuko ako, umiiyak ako. Umiiyak ako kay Chad. Sabi ko, Chad, hmm. ayoko na mag, ayoko na. Kasi wala kang tropa doon, nandito lahat eh. Kaya hindi naman, di ba? Kahit nandito, takot ako mag-stand-up eh. Hmm. Umiyak ka dahil sa stand-up? Oo, umiyak ako, Brad. Nakakahiya. Ah. Diba yung wala ka nang gagawin mo ang tanga doon, yung wala ka nang sinasabi, hmm. ay wala ka nang may kukwento eh. Tapos nag- di, ka nila, di sila natatawa. Di ba? Parang yung unang show ko dito na kay OG. Yung mga ah, cancer patient. Oh. Hi guys, balita ko may cancer daw kasi si Dede. Hmm. <laughs> Pangit ang bitaw ko. Pangit. crowd work. Crowd work. Crowd work ang dating ko dun eh. Palakpakan naman yung mga cancer sa Dede. Iba <laughs> eh, paano ito? Walang biro to ah. Oh. Alam naman ng lahat to eh. Paano? Inu inuli ako eh. Headliner ako. <laughs> Oh. Tapos ako, si Alex Calleja yung nauna sa amin ni Jason eh. Hindi pa, alam mo naman na hindi ako nag-stand-up eh. Mm. Kinain kami. Mm. So, umuwi kami ni Jason na nagsisisiyang kami, ba't kami nandun? 15 <laughs> minutes tol. Tig 8 kami ah. Sabi ko pa kay OG na nung una eh. O, tig 8 kayo ah. Sabi ko namin kay OG. Eight lang? <laughs> <laughs> Wala pang three minutes. Tay, kamusta kayo, Jobber? Matakbo ko. Sabi ni Oji, Uy, Tiepo, hindi na po. Hindi ako niningil. Iyak ako. Hindi na naulit. Nakakatakot pala yun. Gaano kakatagal nakapag-adjust na sa stand-up doon sa Canada? Doon, mga ilang gig? mga tagal. Taon, isang taon. Mga hmm. ano, mga lima. Limang gig yon sa loob na isang taon? Oo, oh, limang gig na no, nararamdaman kong sumasaya, na sumasaya-saya na. Mm. mm. From, ano ba ano ba paano ginawa mo na adjustment? Hindi, lahat ng mga nakakatawa ko iniipon ko tapos nadadagdag-dagdagan ko na lang yung mm. eh ngayon nat, nat, natuto na ako, di ba? Yung katulad ganda. ng gabi na Yung show nung Saturday, ang ganda. Kwento lang ako, kinukwento ko lang yung mga dun. Tsaka Ano yung- nga yung sinasabi mo kay Jobert kanina yung ano, tungkol dun sa sa set niya kasi ikaw ay nakapanood Oo, sa Oh, ang ganda ng set ni Kuya Jobert kasi lahat based on true events. Mga pinagdaanan talaga ni Kuya Jobert tapos nandun yung nakakatawa kasi yung maganda kasi sa experiences ng tao, pangit man o maganda, pag nag-look back ka, nakukuhanan mo ng tawa eh. Yun Ang unang joke ni Kuya Jobert, siguro may 10 minuto, uh, ah, 10 to, pag ah, ganung tukulan sa sogo. Yung sa Sogo. <laughs> Oo, yung eh. sabi ko na ano. Ang dami ko, kasing layers. Eh. Sabi ko, ano, uh, guys, ang lakas ng palakpak nyo, ulitin nyo nga. Ah! Sabi ko, par, ganyan-ganyan yung sigaw nyo. Nung tatalon ako sa Sogo eh. Ganyan. <laughs> Oo, ganda. Tapos buhay na niya sa yung buhay, yung nakaraan niya na yung ka-jamming mo sa oh, sa Although ano, oh. hindi ako ano kasi al- mapapanood ko kayo eh. Yung hmm. ako, patalon-talon, oh. 'di ba? Kung ano pero ang ganda ano yung mapasok sa isip ko ang pag natawa sila, hmm. tapos gaganunin ko tapos pag may naisip ako pag anong ganon. Tapos wala naman isang format eh. Kanya-kanya. Oh, tapos pag humihina, meron akong isang binabato oh, na yung isang audience. Lalaki doon. Oh. Kaya ka ba? Pansin ko din kasi minsan tumatawa, okay ka lang. Wait, dito na ba asawa mo? Di ba? Pag anon nga. May so, pag, ang galing na sabi ko nga eh, minessage ko din sila doon sa GC. Sabi ko, ang ganda ng show ni Kuya Jobber kasi storytelling siya na bits and pieces ng experiences ni Kuya Jobert na nakakatawa. Kasi talaga pag nagkasama mo talaga sa inuman si Kuya Jobert, magkakwento. Katulad yung kanina sa Canada. Mm. Di ba nagkakwento siya yung sa... Totoo yun eh, yung nakipag-usap siya sa mga puti. Tapos nag-small talk sila, nahihirapan siya. Takot ako. Natakot, takot ako nung gabi naman, hmm. di ko pa naman nak- naririnig. Oh, yun ang sila, first yung mo, ma- no? Sila Marty, mar- malupit din eh. Diba? Hmm. First show Sila, niya ano, pagkadating. Siyempre, sa Canada, wala naman nag-stand up. Ako lang yung set ko doon eh. Um, pa, may nagsusumba, tapos ako na eh. <laughs> ang ganda. Ang ina. Pawis na pawis yung mga audience mo. Oo, yun yung mga pranta ko. <laughs> May batang kakanta. <laughs> Makinakanta, the sun will come out. Mm-hmm. Pagkatapos yung Zumba. kamag yan Zumba with Lola ng- Telly. Ganun. Kakanta, may Eraserhead na banda, biglang comedy. Mm-hmm. <laughs> Walang ano, Variety walang, show. walang ano, walang, variety show walang siya. katulad dito na ano. Solid lang na So, eh, sana. syempre, kabado ko din nung show ko kasi, uy, sila G. Si GB na naman sinundang ko, di ba? <laughs> Pero ano, nakakatuwa na yun, na, na, narar, nararamdaman ko na yung, ano, yung, yung saya. Yung kaya. Sogo ba yung una mong naisipan ng material nung nagsisimula ka? Hindi, na, hindi ko. Ang sinaano ang in unang mga ano ron, ay, kamusta po kayo? Parang ano, parang ang kinikwento mo yung ano, yung sa inyo ni Ate Chad. Ah, puro kami ni Chad. Mm. Hirap doon dito. nag-start muna doon. Sabi ko, mga, mga patawa ko pa nun, sabi ko, may aso kami. Mas marami pang, mas marami pang grocery si, yung asawa ko sa aso kaysa sa akin. <laughs> yung, oh, mahal na mahal ng asawa. Kasi mahal, bago ako dumating, may aso na eh. Sabi ko, yung grocery bag, puro kanya eh. Ako, minsan, deodorant lang naman nun eh. <laughs> Tataba na sila sa ganun. Pero to, kasi kailangan mo mag-relate dun sa audience eh. Mm. As performer. Eh ito, Kuya Jobert. kasama mo na Nako. ngayon si Nonong Balinan. First time niya. Sabi nga niya sa akin eh, Bo, paano ba dyan? <laughs> Bo, hindi ka mag-effort dun. Nakakatakot kasi yung ganun, eh, 'di ba? Na, minsan pag sa open mic tapos lahat sila nagkikil tapos yung mga nakatapos na sa set nila, biglang sasabihin, ganda ng audience. Tapos pagka ah, biglang, pag oh. dumating na sa'yo, di ba, minsan hmm. ganun yung nangyayari. Minsan pag... Di oh. siya mag-e-effort. Di siya mag-e-effort doon. Ano siya nagsalita eh. Ganun <laughs> lang. Ang <laughs> ah, papansin ko lang pagka yung mga audience ko, yung mga, ano, yung mga, ayoko sabihin eh. All this? Pag Then, all this, naman... mas nakakatawa yung oldies, mas na-appreciate nila yung joke ko. Oo. Tapos yung mga AB, mm. mga ganun. Mahirap, ano yung mahirap? Mahirap Pwede mo yung pakat eh. Younger generation. Oo, oh, mahirap yung mga ano, yung mga nag... <laughs> yung pasok mo agad, di, ano, parang... Gusto ko tite. Ganun mga ganun. Oo, nakita ko. Baka naman titi talaga yung gusto. <laughs> nakita ko ng pek-pek mukhang bagong. Yung mga ganun. Ah, gusto nila ganun. Oo, mga ganun. <laughs> na pwede mo siyang gawin pero hindi mo ginagawa. Di ba? Kasi pek na ayaw nila mukhang ng kwento. <laughs> May lumalabas na titirin. <laughs> Ang tambok ng pek-pek na yun. naman siya. <laughs> si, eh. si Ninja Turtle. Inisip ko Ninja Turtles eh. Pansin ko yun, pansin ko sa crowd. Nung nag-show ako sa Amerika kasi, takot ako dun sa ano eh, sa Alaska. Alaska, no? Pare, mga yung, siguro mga 300 yun, puro mayaman eh, mga matatandang, mga nakaganon eh. VIP lahat eh. Mm. Sabi ko, hindi ko kaya to. Parang ano, yung nakatira sa Ayala Alabang ng mga takikita mo rito. Sila pa yung ano eh, sila pa yung halakak talaga eh. Ah, okay. Oo, hmm. yung iba, yung mga ano, ang iingay kasi. Hindi nakikinig. Ang lupit doon sa Alaska, may pinakita siyang pic, ano, video. Sa atin, normal lang yung tumatawid na pusa, eh, no? Sa hmm. Alaska, normal na tumatawid grizzly bear. Oh? Tol, Tang ina, tatlo. nagda-drive sila, may dumadaan na grizzly bear. laki nung ano, grizzly, grizzly, parang ano, tatlong ano, tatlong tok tok tok. Yung ano, yun may tok Tricycle? na ganun. Ah. Yung Tok-tok na ah, tricycle. bilog, yung oh, bilog. Ano. Tatlong Tatlong ganun. Baby pala yun, baby. <laughs> Tatlo. Ah, Ginagano ah, namin yung bintana. Oh. Grizzly, gumagano ako. Brad, yung nanay nandun sa gilid, tumayo. Ang laki parang FX. yung, yung mga comparison mo ng mga ano, FX. FX. Yung biyaheng parang, ay, biyaheng parang. Kasi makikita mo sa kalsada eh oh, Di ba? laki na. kotse. Oo. Pag Kung may, may Ilocano doon, may papapulutan yung isa <laughs> siguro. doon. Papaitan eh, no? Papaitan. Nakatago. So pagkain, Pre, tsaka yan. carpet, may carpet na tayo mamaya. <laughs> Yun, tsaka yung fishing, nahilig ako. Oh, hunting din, nag-hunting kayo. Fishing, yung fishing. Kasi ang hmm. ganda nung lake doon, tol. eh. May hmm. kita mo sila, lumalangoy talaga. Hmm. Ganong kalinaw. Pero hindi totoo yung sa YouTube na pag may binuto ka, mamaya may mahuhuli ka. Di totoo yun. Matagal Ilang din. oras? Three hours ako dun eh. Yung unang ano ko eh. Tsaka mm. yung bait, Brad, kay, depende sa isda. Mm-mm. Yung una, ginamit ko live bait. Misang mm. buhay. Pirang ulam. Patay na bait. Ulam nga yung eh. ulam na adobo na ano. <laughs> Balong-balo ng adobo. Sinubukan ko. Nahuli mo, nahuli mo mangingisda Nakita din. mo yung isda gumagano eh. <laughs> May kanin eh. No? Oh. Pinoy din yung nakuha niya. Pinoy nahuli mo. <laughs> Tur- Parang pag angat mo, may kanin. <laughs> Alam kong dirin-diri yung isda eh. Paano to? Baboy ano? naman ito. Pwe. pag balon-balunan. Pag, ay sorry. Pag nahuhuli mo, iniihaw mo, an- anong ginagawa? oh, ihaw, Brad. Wala kayo mang gagawin doon. Asin lang, tsaka ano, tsaka paminta. Nakwento mo ba yung sa matanda, yung nagpe-fishing ka? Oo, nag-fishing, nag-fishing tapos ano, merong puti, mas matagal sa akin, Brad. Nung nahuli yung isda, oh, sabi <laughs> sa isda, di, ginanon sa ano, hook oh. See you later, buddy. Pinakawalan. <laughs> Tangin na. <laughs> Sinusukat kasi yun eh. Oo. Mm. Dati naghumuli ako doon, di ba yung kinuwento ko? Nag, <laughs> nagdala akong plastic. Huli ko eh. May nag mga nagja-jogging, nilagay ko sa plastic kasi kulang sa kulang sa haba eh. Pag nahuli ko rin, may fine. Oh. Tinabi ko sa damo. Dumakbo. May nagja-jogging sabi, Hey, did you catch anything? No. Ang ingay ng motor. Agad. Ako yung iya <laughs> Inagay ko sa bag, takbo ko sa bahay. Oh, i-report ka nun eh. Hmm. Oo. Ah, pag oversize. Uh, ah, Bigla sila may pupunta. Undersize. undersize. Pag undersize, meron may lala, may lalapit siya eh. biglang ano parang pulis na mga ano sa nature. Fish police. <laughs> nature susukatin panghuli ka. Mga 150. Ah, okay. Yan. Maganda yung disiplina ron. Ha? Ah. Saka may okay. permit, di ba? Para mag Meron, permit. Pwede, okay. ano, one eh. month natatawa ako sa kanya pag yung kunyari ginagaya niya yung polis. Paano yung polis dun sa ano? Uy, makatakot sila, tol. Ano yun? Makatakot. Macho talaga. Mm. Hindi ka pwedeng bumaba, hindi ka pwedeng bumaba. Pag bumaba oh. ka, sabi niya, Stay there! Oo. Stay there! Oh, hindi ka pwede. Ang tagal, titingnan yung plate number mo. Hanap, mm. titingnan muna. Sa lapit sa'yo yun. Excuse me, sir. <laughs> Nahuli ka. Ano, anong violation? Parang ano, checkpoint lang. Kasi ah. <laughs> Thanksgiving yun eh. Pag hmm. ganun, may mga checkpoint. May mga na ko kay Chad, sabi ano? ko, Chad, Chad, Chad, anong ginawa ko? Wala, relax ka lang. Ano lang yan. Uh, random lang. Ano. Excuse me, sir. you know why I pulled you over. <laughs> No. license. License. They eh, have license and registration. Just pinaino ko, beretalizer. Uh-huh. Harder. <laughs> Takot ako. Kasi walang arigluhan doon. eh. <laughs> walang arigluhan. Yung ipita mo ng 20 yun, baka paking ganun eh. Lagay ka sa envelope nun eh. Baka pwedeng na lang natin pag-isapin so. <laughs> eh hindi ka katulad dito pag nahuli ko, di ba? Til- mm. Di, di ba yung naka, Bring over! nasa probinsyano ko, inu- nilampasan ko eh, nagmamadali ako, eh, naabol ako nung agad. Oh. Yung nakatinta ko, hindi mo nakita! Gago ka! Pagbukas ko ng bintana, naka-uniforme yung pulis. Uy, Kuya Jami! Idol! <laughs> Picture naman oh! Walang gaganon sa'yo dun, pare. Tapos di ba binalikan mo ulit? Anong sabi sa'yo nung binalik? Ginawa mo ulit yun para nag-beating ka. Sabi niyan, ikaw na naman! Ganun Be- beating the red light ako. <laughs> Niyabol ka ulit. Ikaw na naman ako, Joby! Parang nagiging bata mga kuya, Joby! eh ngayon, ang dami mo ng show sa Canada. Oo, actually. Sa, saan mo dinadala yung mga kinikita mo doon? Paano mo na yun nakakatawa alam mo kasi mo sa kaya sasabihin ko nga, kinukuha ko, kinukuha ko ulit sa showbiz, di ba? Sa, tinanggihan ko na. Mm-hmm. Kasi mula nung dumating ako doon last August, two years, dire-diretso. Buong taon, puno ako. Nga, ang ganda nga Uy, eh. Puta. Bu- buong oh. taon, tol. Siguro yung isang lugar ko doon, meron akong, eh, yung Edmonton ko, lima. Mm-hmm. Lima, Winnipeg, lima. Pag anong-gaano ako, Toronto. Kasi kilala na nila ako doon. Saan mas malaki kinikita mo? Dito doon? Doon, tol. Isang, sige, isang ano, isang show ko doon, tatlong libo. Mm. Dollars? Dollars yun. Mm isang oras. Ipa mo ako, binabayaran ako stand-up. Ako yun ha. Paano papag kayo pag naramdaman nila kayo doon? 650. <laughs> Lima na kami. Brad, <laughs> oo. Ina, bagsak Pero presyo bago, na kami, bago Canada. ko, bago, bago, bago ko nakilala, di ba? Sila, minsan tatawagan ka, biglaan lang yun ha. Kuya, baka pwede ko naman oh, may ano, kasal. Minsan may kasal. Mm. Yung uh, lulukoy mo lang sila kung sa reception o mm. papayuhan mo 1.5. Papayuhan mo lang. Mag-speech ka lang doon sa Lolokoy mo lang, lolokoy mo lang. Pag may kanta, dalawang libo. Hindi, eh, magkano. Yun ang maganda sa'yo kasi magaling ka rin kumanta. Oo. Mm. Ayun. Tsaka, hmm. Kinanta niya yung kinanta niya kanina. <laughs> Speaking of, Patay na siya. <laughs> speaking of payo, anong pinapayo mo dito kay payuhan, payuhan natin to kasi first time natatakot to eh. Oo, Huwag daw unang-una. ka- takot dun. Hindi, kunyari ako, syempre, hindi naman kalakihan yung savings ko. Paano ko mapagkakasya yung savings ko doon? Ay, kung lilipad ka ron, titira ka doon. Hindi lilipat. Kung baga pocket money. Gano'n ba kayo katagal doon? Six Ikaw? weeks. Six weeks? Oh, Six paano ko, paano ko maano yun? Hindi, may producer ka eh. At saan doon ako? Ah, pa, kung, kunyari, paano na lang ako, ano, paano ako makakaiwas sa mga gastos, ganun? Hindi ka gagastos sa mga Pilipino yon Sabihin ko sa'yo, galante sila. Kunyari na lang, Kuya Jobert, papayuhan mo siya. Kasi sponsored to episode. <laughs> Hindi naman. Ah, hindi, ano lang. Huwag mo ikat yan ha, huwag mo ikat. Ah, ang ipayo Kailangan niya mag-ipo. Ah, kailangan na namin i-direct talaga. Inanapan ko pa ng iba eh, no? Inanapan ko pa ng ano, iba. Eh. Eh, kailangan mo ano doon, matuto ka. <laughs> Tama naman, may mag-aalaga sa'yo. Oo, iba yung ano, yung pupunta ka. Pag nagbakasyon ka ron, tol, wala. Hindi, yung mga ano, kunyari, may mga kwento sa'yo doon na yung mga nag-migrate na sila. Paano sila nakapag-adjust? Ano, Bro, ang hirap. Mag-uumpisa ka talaga sa zero doon. Mm. Yung iba, trabaho, ano eh, nag-ano. Naglilinis ng puwet ng mga batatanda. Minsan yung ah, savings mo sa Pilipinas, hindi talaga aabot. Kunyari, meron mm. meron divided by ano yun eh, 35? 42. 42. Ang pera mo doon, divided by 42. Sabihin na natin, kunyari, ako gusto ko... kami, may 2 dollars na pala tayo ah. hmm. ah. <laughs> $1.90. Kulang pa. Oh, uh, ay, sorry. Tanong ko lang yung minimum wager ba doon makakabili ng bahay at kotse? No, lahat kaya mong bumili. Puta, minimum wager, po, di kaya rin. Nagtatrabaho ko sa construction, kaya mong bumili ng ano, kaya mong bumili ng pickup na Tacoma ron. Oh. Tacoma, Ford S, yung F-150, kaya mo yun. Anong pinakamahal doon sa, kuwari siya, ang pera niya converted. Mm-hmm ano ang pinakamahal na bagay doon na iiwasan niyang bilhin na galing sa pera niya? Ako, ano. Marijuana. <laughs> mura, marijuana. Mura. Legal doon. Legal dun eh. Legal dun. Yung steak ba mura? Mura, mura lang. Ano, 20 dollars. Dalawang malaki na yun. Mm. Oh, solve ka na dun. Feeling ko mahal dun balut. Ang mahal dun yung mga damit, mm-hmm. mga yung mga may mga mga Meron ba ako ma- na... meron ba akong magagamit? Meron ba akong magagawa? <laughs> napaka, napaka wala. Huwag mo i-hardset. <laughs> let it flow, let it flow. Hindi, kasi gan, gan, ganito eh. syempre parang kailangan, hindi, kung nan- nandun ka, kailangan magpapalit ka palagi ng pera. Meron bang mas mabilis? Parang ganun. Kunyari, magagamit mong card. Ganun. Mas maganda. Meron, card nga dun. Eh. Bihira gumagamit ng cash dun. Oo, mm. kaya nga mabuti, dal- dadalin mo yung Maya card mo. Ayo. Maya, Maya card? Oo, wala ka pa nun? Wala pa ako. Eh. Ay, loser. Meron na kayo, meron na kayo. <laughs> meron, meron na ba? Meron na ako Ang dali-dali lang eh. mag-open nung sa... Ano yung tsura? Ayan, pakita mo kay Sige nga, baka pwede ba ako niyan? Oo, Maya. pwede. Actually, ang dali lang nito. Teka lang, pinagdakaw ng wallet ko! Paymaya? Paymaya. Ah, Paymaya. Maya na siya. Maya na siya, Maya na. Ay, ah, hindi na siya pay. Oo, kasi ito, yung Maya kasi bank bank na siya. Isa sa... Ito, toto. Kuy, kulay team na. Hindi na siya pay kasi ikaw ay... You will save a lot from using Maya. Ano yan? Kasi tingnan mo yung ano, black card pa siya. So pwede na rin gamitin sa ibang bansa yan. Oo. Oo, tinatanggap yan sa kahit saang bansa. Ay, mukhang tatanggapin to ron. Oh. Bakit? Kuya Black Maya to eh. <laughs> Dito, oh, mukha. Kasi na, di ba pag uh, black yung card, nakaka-social. Oo, dahil Oo. pag sa ibang credit card, pag black, ibig sabihin yun na yung ano pinakamataas ang... ah, Ganun ba yun? Oo, pag hmm. black, kailangan sobrang mayaman na yan. Kaya Platinum maganda yung yun. ginawa ng Maya, black. Kasi pag nilabas mo yan dun sa airport, diba, tatanong ng immigration, Oh, do you money? sa'yo, pag black. nilabas mo, black, I'm black, and this is black. <laughs> oh, your you're card? This is my card. You're- It's black. Yes, I'm black, too. Maya. <laughs> Ganda nga nito kasi malilimitahan mo din ah, yung pwede ah, yan. ah, gastos Pwede, mo. oo. Card kasi dun Tatap mo na lang to. Mm-mm. Tap. Ang, ang gusto ko dito, sa Maya card, ano to, worldwide, pwede mo gamitin to Ah, pay. pwede anong. Tap. pa- hmm. ba lang yan, tapos mm. tap. Kasi ang pinakamahirap, <laughs> ito, eh, pina, pinakamahirap pag nagbabayad ka ng cash, mm. yung sukle. Mm. Tapos, mm. dala mo coins. Hindi mo naman papapalit yung coins pag uwi mo dito ng Pilipinas. Eh, ayaw mo pa naman yung sukle. Ay, yung ano, mga barya. Oh, di ba? Alam mo, oh. isa sa mga problema pag nagta-travel, ako personally ha, yung mga loose change, hindi mo na Kasi mo siya mapapalit eh. eh. Oo. Yung mga coins na yon, Oo. may mga coins ako nakuha kay eh, mga 5 cents ng Malaysia. Papapalit mo ba yun sa ano? <laughs> Papapalit mo ba yun sa Papalit Yun na changer? yung mga pampaswerte sa wallet eh, no? Oo, eh wala eh. Kumbaga parang meron akong, sa bahay, meron akong isang baso ng coins na parang sana makabalik ulit ako <laughs> ng Malaysia, magamit ko na ito kahit papaano. Mm. Pero pag gumagamit ka ng card, Oo. exact change palagi, tapos mm. tap lang. Hindi Oo mo na kailangan yan, mag-small okay yan, tama. Okay, Hindi mo na kailangan mag-small talk. Op, mm. ang Oo nga, no? Mm. May iwasan yung pagkikipag-small talk na. Kasi sa, lalo na sa ibang bansa, yun na-appreciate ko dun sa Singapore. Yung, Kwento, kasi ano? dito yung Watsons, ang haba ng pila sa Watsons eh. Doon sa ibang bansa, yung, yung Watson sa Singapore, meron siyang sariling yung self... Di, sa ba sa grocery nyo, may self-check? Meron, self meron, meron. Yung ikaw, ikaw na bala magbayad sa sarili mo. Oo, oh, ikaw magbabag. Oo, oh, tapos ikaw na magbayad. Oo, oh, di ba? Nakanya nga, ikaw ba bagger sa ka Canada? Hindi, mag Tangina, <laughs> napaka, Hindi narinig. napaka OA mo. <laughs> oh. Na naalala ko dati sa UAE, naka, nakaraang laging sinusukli sa akin doon tissue. Ang dami kong naipon na tissue sa bulsa. eh. Hindi Oo. candy. Da, di, sa Pilipinas, candy. Oo, oh, yun. How about some tissue, my friend? <laughs> You have a change of uh, 50 US dollars. Pero mag- Ang <laughs> mo na, pag uwi mo galing UAE. <laughs> Mag-enjoy. Oh, tay, tissue. Nay, tissue. Mauwi mo tissue, lo. Oh, gulat yan dun. Pati, pati yung mga gulay dun. Magugulat yun. Sumura. I- doon lang Pero ako nakakita ng mga iba-ibang kulay na sili. Pero kung magbabakasyon, mga magkano ang kailangan nilang budgetin? Doon. Hmm. Mm. Ilang gano'ng katagal? Palagay mo na sa isang Isang buwan. buwan. Isang buwan, mga ano, Isang tao. 300,000 pwede na. Kung may, Pesos? may tutuluyan ka doon. Isang ah. tao lang yun. Yung may tituro, tutuluyan Tutuluyan na. ka, 300 doon. Kasi, Pwede. nang, pa- pag may pagbisita ka naman doon, lalo na may ta- ano ka, Oo. performer ka, ipapasyal ka ng mga Pilipino roon. Hmm halika, tara, anong saan gusto kumain? Tapos, hmm. minsan, ibibili ka pa ng mga damit. Pag nag-sale ba doon, sale talaga? Yung mga Grabe doon, sale, 50%, 70%. Nakapag-Black Friday ba kayo? Ron? Pagka appliances, December, may oo. tinatawag doon na ano eh, Black, ah, Black Sakto Friday. si Nonong Black rin eh. <laughs> Mag-antay lang siya ng Friday pag nakita siya. <laughs> oh, you're black, come here. It's Friday. Yung maganda yan kung gagamitin niya yung Maya, yung card na yan sa pagbili-bili, pag-shopping. Kasi habang ginagamit mo yan, na na-achieve mo yung 14% interest dun sa hmm. savings mo. Hmm. So, So, mas lalo ka pang siya. makakatipid. Marami doon mag, mga, mga sapatos. Saka, Saka, ano. mas madaling mag-budget for me. Kaya sabi nag-usap din kami ni Muman. Sabi ko, pwede pala din to sa mga bata. Kumari, mga high school, ganun. Di ba? Oh, gigimik kayo. Oo, imbis na oh, pabauna mo ng Bigyan ng pera. Di ba? Ito, oh. Yun na lang gamitin mo para kontrolado mo. sa- Papasok yung budget doon. Kunyari, lalakad si Nonong ng ah, silang dalawa ni Carlang, lalakad ng solo. Magkano kaya yung pwedeng ah, i money nila para sa isang araw na yun? Isang araw lang. Kunyari, kakain kami. ganun. 100. 100. 100 Pwede na, pwede na. Oo, parang oo. Pagkain lang. Oo, Sabi kasi pagkain. isang order ng <laughs> ano to, yung yung fries doon. Ganyan no, tumpok, burger ganyan kalaki. Mm. Ganyan, ganyan kalaki. Ganlaki, <laughs> burger. Kamusta? ang, ang, ang, bus ba nila card, pwede ka magbayad ng card. Pwedeng card. Oh. Pwede. Lahat doon, pwedeng card. Oh. Yung mga namamalingus, mamalimus ka, may dala eh. <laughs> meron na sila doon? May, meron sila. Mm. Meron debit, talaga? I have debit. Uh, <laughs> I have no cash. Kakatok. You have debit? Debit. We have a QR code. oh. I, we accept Maya, sabi. <laughs> you accept Maya yeah, too? Yeah, we have Maya. Yeah. Is it the black card? Yeah. <laughs> At may mga may point system din ba yung Maya? Kasi pwedeng kunyari, kunyari magta-travel ka, pwedeng mong ipabawas na diyan yung mga ticket mo, di ba? Hindi, diyan pumapasok yung pag ginagamit mo palagi yung mm. ano, interest rate na. Oo, oh, ayun, magkakaroon siya ng Saka ano. ano, tol, lahat sa kani sa Canada mga mababait ang Canadians. Mm, honest ba sila? Wari, honest ano, sila. Kasi may mga ganun, di ba, yung pag nawala mo yung wallet mo, Mm-hmm. May sa Japan Oo, ba tol, iwanan mo. Iwanan mo yung, yung mm. <laughs> bike ko, yung bike ko, 'di ba? Yung ah. e-bike ko. Iniiwan ko yun sa labas ng grocery. Binab nababalikan ko pa eh. Walang walang lock. Wala. May e-bike Minsan sa nga, Canada. umalis ako dun, di ko nilak. Pagbalik ko, may kandado rin, tsaka lock eh. Ah, <laughs> yung mga tao, I lock your bike. <laughs> Walang rugby boy sa gilid. Ay, yung din, tol. Oo. Sa lugar namin, well, Rugby? depende kasi sa lugar mo eh. Oo. Mm. Depende sa lugar mo. Yung lugar namin maganda yung community. Sa ba lugar mo? Sa ano sa Manchester, Miro eh. Hmm. Calgary, so, Calgary. Calgary. Magandang lugar. Pero may mga lugar din sa Canada. Ala sa Vancouver, yung Hastings tawag. Yun yung mga... Tondo nila? Ah, libre. Lahat hindi niniintindi doon. Oo. Kalat? Nandun sila kalat sa kalye. Eh. Ah, oh. sila. Eh, di ba may parang Canada ba yung nagpapa-heroin? San Francisco rin yun eh. May mm. ganun Oo, yun doon oh. sa Hastings. mm tapos meron din mga lugar dun sa amin na ganun. Mis, hindi nga naiintindi ng polis. Tumit, bumatak nga sa kalye eh. Oo. Oh. Mm. Oo, eh, tumitira. Naka-wheelchair pa eh. <laughs> ah, ayun ba yung mga napapanood dali sa Hollywood yung nag may drum na may apoy tapos doon sila nagpapainit. Oo, oo, oo. Pero meron silang ano doon eh, parang pag winter, mm. may mga building na pwede silang magstay. May shelter. Shelter. Oh. Sipin mo yun. Tapos may ano pa yun, pinapatira pa sila minsan pagka pagka yung giyang. Pagka wala magawa. Yun ang perks nung ano, shelter na yun. Oo. Papatirahin ka ng... ka, bigyan ka lang needle. Mm. Pinatira ka na, pinatira ka pa. <laughs> Oo nga eh. Tol, Di ba, ganun nga eh, di ba sa kanila? Parang Nung pandemic. pagkagiyang nagiyang, no? imbis na Pandemic na, ng masama sila na magpapa. Nung pandemic nga eh, di ba? 2,000 isang tao. $2,000? dollars? Oo, nung walang trabaho. So, pensionado yun, $2,000. dollars. Nabigyan ka? Nabigyan kami. $2,000 ban ban. Tapos pag tinuruan ka ng ano ng ng ano vaccine, $100 dollars. sila pa ang magbabayad ah, oh, sa iyo. O nakaapat nga ako eh. Korado <laughs> din yun ha. Dalawang Astra, dalawang <laughs> Pfizer. Kaya pag tinatanong, are you vaccinated? Over. <laughs> Over vaccinated. Hindi na siya nagmamask eh. <laughs> Hindi siya Do COVID? Try me. Do you have COVID? Dilaan oh. ko pa yun. <laughs> ano ang Four. ano ang meron sa Canada na sana na meron dito sa Pilipinas? Lahat. Oo. Disiplina. Tol, mm. disiplina. Disiplina. Alam mo, nakakalungkot eh. Yung mga Pilipino sa Canada, pagka sumakay ng eroplano papuntang isang, bawa, Calgary to Vancouver. Disiplinado yan yung pag ano, mauuning ano, mauuning sa harap, di ba? Mm. Tapos tatayo. Pag da- yung mga Pilipinong kasabay ko sa PAL, nung lumanding na sa Pilipinas, para mga dragon na naman eh. <laughs> Naguunahan na naman oh. Ibig sabihin, parang pag nandito ka, bumabalik Nawawala, yung ugali oh. mo. oo. Parang, eh, dito na ako, kaya ko nang gawin lahat. Oh. Parang release. Ha? Wait lang. Grabe. Oh. Oo, tsaka pero sila rin naman yung ano, sila rin naman yung Namumuna namumuna na, ay nako, ano yun? Yung mga Ang dami tita mong galing sa ano? Walang ganyan sa California. <laughs> may tumawid sa kalsada, walang ganyan Walang sa ganyan sa California. Eh, may, may tumae sa kalye. <laughs> Walang ganyan sa California. <laughs> Nung ako, tumae. ako lang ang ganyan doon. Ang, naku, yung oras natin, may papakwento pa ako kay Jobert eh. Kasi isa, isa, sa isa sa mga gandang kinikwento niya, yung ano, ah, libre magpagamot. Ayan, Oo, pare. Baka Ay, pwedeng sa susunod. puta. Oo. <laughs> pwede ba sa susunod? yung Alberta ah, Health, basta meron kang ganun. Oo. Pwede ba yan sa susunod na episode? Kaya pa ba? Kaya pa. Oo, maaga pa eh. Ayan, kaya hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thekulpals.com. Oh, Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Ken Farocilin, Camille Serio, Philip Precondol, Lines Turiano, Lester Bendic Lazado, Rick Yonsen de la Cruz, JJ Tan, John Royal Simbre, Francine Acosta, Raisa Coloma, Joshua Frederick Villa, Ray Toreno, Alan Estrada, Darren Formentera, John Luterio, Mark D, Michael Santiago, Paul Martin Catamora, Brainly Ann, Nicole Aninag, at John Eric Michael Ong. Yan. Happy birthday Joshua Manalo, tangina mo ka from Robbie Pineda, pamura sa girlfriend ko na si Nicole Angela. From Reina Bella, happy birthday to my husband Herbie Bella. I love you. Sana masaya ka sa birthday mo from your wifey, Reina Bella. Pamura na rin in unison from Jaslyn Ira Reyes. Tang ina mo. Yan. Jaslyn. Yan. Tang ina mo. Pabati po ng happy birthday sa napakagwapo kong boyfriend na si Renz Nieva. Hindi ka gwapo. Happy birthday, Hindi ka gwapo and for stand-up Meron comedy pa? shows, ano ano? please visit www.comedymanila.ph Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.